emotivnog Tonija prešli smo na ove lagani, lagani James Bond instrumental. E, dobro večer, dragi slušatelji, vrijeme je za našu novu, novcatu emisiju Knjiški dvoboj, o čemu se radi, poslušajte. Dragana, hoćeš ti objasniti našim slušateljima o čemu se to radi u našoj emisiji ili ćeš ti reći što će, kako ćemo ih nagraditi ako, ako pogode o čemu se radi? Evo, ja bih rado pričala o nagradi. Znači, nagrada je dvije kino, ula... kino kazališne ulaznice za predstavu 50 nijansa crvene u Kalvariji ovu subotu to je Toni zeznuo sa ovim James Bondom, odmah mi u kino, ne idemo u kino, <laughs> idemo u kazalište, promoviramo knjige, promoviramo kazalište i promoviramo horore. Ovaj ponedjeljak, ovaj tmurni ponedjeljak ćemo vam začiniti sa malo horora. Ja moram mhm. priznati da ne plivam baš dobro sa, <laughs> s hororima, bojim se, ali eto, sve za Draganu danas... E, tema, tema su horori s obzirom da su i ulaznice za Kalvariju, kako je Dragana rekla, 50 nijansi crvene, horor, komedija, riječka prava, eto eh, o čemu se radi. Imamo dvije knjige od istog autora, ovaj put od istog autora, ali ne znamo o kojim se knjigama radi na što on je izabrao sedam brojeva. Dragana će i ja ćemo čitati svaka po jednu rečenicu sa tih stranica koje nam je mhm. zadano. Brojevi su 18, 92, 101, 34, 40, 43. Pokušat ćemo složiti nekakvu horror priču. Na vama je samo da pogodite o kojem se autoru radi, a mi ćemo vam dati mali hint. On je što, Dragana? Najpoznatiji horror pisac. Papir kojim je čistio pod sve brže se kretao. Georgie, ja sam gospodin Bob Gray, poznat još kao Pennywise, razigrani klaun. Pennywise, ovo je George Denbro. George, ovo je Pennywise. Tako, sad smo se upoznali. Više ti nisam nepoznata, ti nisi nepoznat meni. Je li tako? Čovjek se pita koliko je planiranje utrošeno da bi se uništila Carrie White. Da li je to bilo pažljivo razrađen plan, utvrđen i dugo razmatran ili je to bilo nešto što se naprosto slučajno dogodilo? Grčka mine i Rich napipa ručicu za vodu. Biće tu strašnog suda, žestila se Margaret White. Ja od svega perem ruke, sve sam pokušala. Što se dogodilo, Edi? Ko je to bio na telefonu? Jesi li u nevolji? Jesi, zar ne? U kakvoj si to nevolji? Vijesti iz Vestovera u državi Maine objavljene u nedjeljnom časopisu Enterprise od 19. kolovoza 1966. glasile su. Užas koji se neće završiti još 28 godina, ako se ikad i završio. Počeo je, koliko ja znam ili mogu tvrditi, jednim čamcem načinjenim od novinskog papira koji je na bubri od kiše otplovio ni slivnik. Radila je od 7.30 ujutro do 4 poslje podne. Kad je postao svjestan seksualnih sklonosti svojih redovitih gostiju, kao da je nenadano postao okružen lascivnim pričama o Falconu. Te su priče kružile godinama prije toga, ali prije 1981. Curry ih nije čuo. Znam, odgovori on. Trenutak nije mogao biti povoljni da sve pođe naopako za svakog. On je bio i mordnar i grešnik, veliki grešnik. Nogom u dupe, Garton je sad vikao. Eto, došli smo do kraja još jednog knjiškog dvoboja. Dragi slušatelji, na vama je da pogodite autora kojeg smo Dragana i ja uspjeli spojiti u jedno dijelo. Radi se o mhm. dva dijela, dva velika dijela najpoznatijeg horror pisa. Olakšali smo vam sve. Na vama je samo sad da nazovete 210777 i kažete nam o kojem se autoru radi. dok iščekujemo naše slušatelje, moramo najaviti jednu retromaniju. Počinjemo sa eksiju hitovima, tako da ako i ne volite horore, nazovite nas, tražite glazbenu želju. Toni će vam sigurno, sigurno i omogućiti.